ēterā raidījums Dziedāt prieks! Nāc, kungs, Jēzu, pieskaries Dievu, radio Marija Latvija klausītāji. Tagad ēterā skan raidījums dziedāt prieks, bet šajā reizē ar jums kopā nav šī raidījuma vadītāja Rita Steinberga. Viņa devusies ir nelielā ekskursijā un palūdza tad uh, būt kopā man ar šī raidījuma viesiem. Es pat īsti, es ten klausoties jūs domāju, vai man jūs pieteikt vai nepieteikt, <laughs> jo jūs meitenes mūsu ēterā skanat diezgan daudz. Uh, Bet, eh, un jūs esat mums pazīstami ar nosaukumu Liepājas eņģeļi. Tā kā no Liepājas mums šodien ir eh, divi eņģeļi atlidojuši, un tā ir Iveta Jansone un uh, eh, Daci Milzere. Man, liels, man tiešām liels prieks, ka jūs esat šeit, un tie cilvēki, kas... Uh, skatās mūsu YouTube vai arī pēc tam vēlāk varēs noskatīties, tad vismaz zinās, nu kādi tad tie eņģeļi <laughs> izskatās vaigā. <laughs> Jā, tā kā labdien un prieks, prieks, ka jūs esat šeit. Kā jūs par jūtaties? Pirmā reize Radio Marijā. Jā. Tikai meitenes tuvāk pie mikrofoniem. <laughs> Pirmā reize. Pirmā reize. Un tev? Man liekas, ka ir būt šeit, bet uh, s, uh, tas ir kāda laiciņa atpakaļ. Uh, bet nu, es neatceros. Teiksim, ka pirmo reizi. Bet es domāju, jūs esat uh, tās meitenes, kuras nu, daudz iet pie mikrofona. Un domāju, ka mi, nu, mikrofons jūs nevarētu mulsināt. <laughs> Vai ne? Vieglāk, laikam, ir dziedāt. <laughs> Jā, tādā varētu būt. Tad, uh, Jūs, kā jau minēju, ja jūs esat liepājis senģeļi, tad jūs esat no liepājis, tad varbūt uh, pastāstat, no kuras draudzes jūs tad abas esat vai, nu, kur uzņemsies varbūt sarunu vadību un tad drosmīgais sāk. <laughs> Mēs esam no Liepājas svētā Jāzepa katedrāles. Un, eh, Mēs tur dziedam, mēs tur dziedam dažādās, dažādās apvienībās, un <laughs> šī ir viena no tām apvienībām, jo Svētā Jāzepa katedrāla ir diezgan dziedoša vieta kā jau katedrālē, tur ir daudz misas, kā, kā, kā, kā, kā darbdienās, un tāpat arī svētdienā ir trīs, un visas šīs misas ir dziedošas, un, un tur ir e, daudz dziesmu, daudz, daudz dziedātāju, tā kā <laughs> mums ir piedziedāta katedrāla. Tā. Vai tu dats arī kaut ko par sevi, vai arī pastāstīt tava draudze? Tad arī nu, saproti. Nu, jā, tagad, e, nu, būtībā no jau no sen, seniem laikiem man ir e, tieši katedrāla, man draudz, uh, um, dziedas jau, var teikt, no pagājušā gadsimta. Tad. Jā, jau tas ir ļoti, ļoti sen. Taču mēs neesam tik veci nemaz. <laughs> jā, nu ir daudz dziedāts un daudz arī darīts. Un ir bijuši ansamblīši, kas tagad tie bērni ir izauguši un paši jau vada korus. Un tieši mūsu katedrāle arī baidiņu vada. Jo tad viņi atnāca uz katedrālu, viņi tādi maziņi bija visi. Un tie visi ir izaudzināti un tagad mēs dziedam un priecājamies par viņu par pārējo. <laughs> Bet jums tagad uh, Jāzepa katedrālē, Liepājā svētā Jāzepa katedrālē, mēs arī radio translējam misas. Ir dažas reizes, kad esmu dzirdējis, kad jūs esat, es zinu, ka tās misas tad ir krāšņas, skaistas. Bet vai jums ir koris? Uh, pats tāds patstāvīgs koris, kas kalpo, kalpo svētās misēs, parasti tās, uh, nu, droši vien ir svētdienas, ne? Uh, Nu, katedrālē, mūsu katedrālē e, laikam ejot ir visā, kaut kur ir bijuši dažādi. Un, e, jau no 90. gadiem, un dažādos, dažādās apvienībās, kur ir bijuši, un, un diriģenti ir mainījušies, un ērģelnieki ir mainījušies, cilvēki aizgājuši savā dzīvēs, bet koris katedrālē ir bijis vienmēr. Es atnācu 90. gados, koris jau tur bija, un tanī laikā koris bija ļoti, ļoti kupls, un, un, un, un, un tāds e, daudz cilvēku bija, un, Tagad arī ir koris, un mēs, ne, <laughs> mēs varbūt neesam daudz, bet mums ir šobrīd ļoti, ļoti tāds koris ir ļoti labs katedrālē, katedrālē šobrīd, jā. Ļoti profesionāli cilvēki tur dzied, un, un arī, un arī teiksim, diriģenti, kas mums ir baibiņi, mums māca arī visas tās dziesmas, un, un ērģelnieki mums ir divi, kas mainās, tā kā mēs esam tādi, nu, bagāti ar to, esam, jā. Labi, tad tas jautājums, kā jūs nonācāt līdz kalpojumam baznīcā, līdz šim muzikālam kalpojumam, vai par to, to vienmēr esat nu, vēlējušās darīt, vai kaut kā Dievs jūs pakāpeniski veda pa šo ceļu? Kā tas viss aizsākās? Nu, nu, man tas aizsākās tā, kad es mm, biju baznīcā, un es atceros, ka bija tieši svētā mm, blazī diena. Man bija kakls ciet, bija slima. Februāris. Jā, februāri, nu gan normāli. Un tad, eh, nu, priestars teica, nāc padzied. Es teicu, ne, nu, es nevaru padziedāt. Un tad man iedeva svētību, un pēkšņi es dziedāju, es esmu otrā balss, ja, un pēkšņi es dziedāju kā lakstīgā. <laughs> nu, jā, būtībā tad jau arī sākās. Tas ļoti ātri notika. Viņi pamanīja, kad es spēlēju, un, un tad tur katrs cilvēks bija ļoti svarīgs, kas eh, tajos 90. Nu, jā, un man liekas, uzreiz uzreiz, kā, kā es iegāju. Bet es arī pirms tam man tas ceļš bija mazliet sarežģītāks. Es tur biju, nu, varbūt šoreiz ne par to, mhm. jā, bet uzreiz dziedāšana un, un, un spēlēšana jauniešu dienas un lūkšana nakts, kas jau 92. gadā jau viss tur svētceļojumi. Tas viss ir bijis un arī ir. <laughs> Nu jā, 90. gadi bija tie gadi, kad, eh, kad baznīcai atvērās gan garīgās, gan arī fiziskās durvis. Teiksim, tas, tas bija atmods laiks. Un, un tajā laikā ļoti daudz jauniešu nu, nāca uz baznīcu. Un baznīca tajā laikā bija ļoti, ļoti ziedoša. Ne tikai ziedoša, bet arī komponējoša. Un, un, eh, un es arī tajā laikā ienācu baznīcā. Un, eh, un tas bija tieši tas pats, kā Dārts teica, pamanīja vienkārši. Es nokristījos man tādā laikā likās, ka es esmu dzīves tādā kaut kādā zemā punktā, bet eh, nu, jā, pēc tam Dievs parādīja citas lietas. Un eh, es nācu uz misēm. Pēc kristībām nevienu tā kā īsti nepazinu vēl, bet eh, es nu, tur dziedāju. Tur tieši tajā laikā arī Dominikāņu tēvi pārcēlās no Talsiem uz Liepāju. Un tās misijas bija dziedošas ļoti, un, un es vienkārši dziedāju arī, un tā, un tad kaut kādā brīdī, jā, kaut kā sadzirdēju, pamanīju, un, nu jā, un tā es arī tur arī tiku uzaicināta koros, un, Un tur, kur jau viss, to, ko Dācis jau viss nosauc, visur, kur dzied, <laughs> tur, tur arī mūs aicināja. Mēs arī gājām. Bet tās jūsu attiecības ar mūziku, jums abām ir kāda, nu, muzikālā izglītība, nu, prasme lasīt notis, vai kādu jums arī komponēja dziesmas? Kā tas, tas tā, tikai atnākot uz baznīcu, vai pirms tam vēl kāda vēsture tāda neliela muzikālā? Nu, es varu pateikt, ka nu, man ir tā izglītība muzikālā. Nu, es esmu arī skolotāja. Bet Ivetē tas ir no dieva dots. Viņa arī komponē. Es nekomponēju. <laughs> es esmu, piedodiet. <laughs> nu, jā, es esmu skolotājs, bet viņi ir nu, tiešām, kur Dieva dod dāvanu. Tas ir, ja, kad, ka var tā dziedāt un arī eh, bez, var pateikt, skaļi bez nožas zināšanas. Tā, tā var teikt, jā. jā. <laughs> Kaut ko jau es tur zinu, par nē, gadiem jau ir iemācīts, bet nē, profesionālā līmenī nu, notiek. Nu, jā, jā. jā. Un tā ir dāvana. Jā, varbūt pat paldies Dievam, ka tikai tāda dāvana. Jā, jā, jā. Ka, varbūt tas nebūtu baznīcā, <laughs> jābūt vēl lielāka tā dāvana. Tā man ir teikuši cilvēki, jā, tādi. Kā varbūt pat labi, ka tā, ka tā dāvana ir palikusi tādā līmenī, jo, ja ietu tālāk un profesionāli mācītos, varbūt arī līdz baznīcai neatnāktu. Bet tas tā, mm -hmm. Dievs viss ir vadījis. Bet, eh, ja mums prasa, kā mēs sākām e, kopā dziedāt, tad mēs jau nesen runājam, un mēs nezinām. Mēs vienkārši zinām, ka mēs visu laiku esam dziedājuši, kad kur un kā man nav tāda atmiņa. Man arī nav. Un tāda sajūta daudz vienmēr ir <laughs> bijusi. no bērnības. Nē, no nu, baznīcas no, laikiem, nē, bet nē, mēs neatceramies. Mēs baznīcā iepazināmies. Un tad, kad es atnācu baznīcas dacīt, vecums, jā, dacīt bija vispār kaut kur aizbraukus studēt. Viņi maz nebija e, Liepājā tajā laikā. Es tikai zināju, ka ir tāda dace un ka ir pat divas daces, jo tur viņai vēl bija draudzenīte arī, ar ko viņa kopā dziedāja arī dace. Un es tajā laikā dziedāju visur citur, un koros, un tā, un tad kaut kādā atgriezās, un kaut kā, nu, nav man tāda atmiņa man ir tāds sajūta, ka mēs vienmēr esam dziedājušas, un, un ar dacu ir viegli dziedāt, jo nu, es nezinu, tas ir tā, ka tu vienkārši, nu, ka tu vienkārši jūti, tu, vien, tu vienkārši jūti, nu, jūti to cilvēku un dziedāt var visu. Var, mē, jo mums jau ir tā, ka mēs nedziedam tikai baznīcā. Mēs, mēs tiekam aicināts arī kādās, kādās laulībās vai jubilējās apaļās un, uh, un tāpat bērēs un kristībās. Vis, nu, ir visādas, visādi ir bijuši tie, tie, tie aicinājumi un tā. Tā kā mums nav tikai tāda baznīcas dziesmu mapa, mums ir arī mapas, kas ir tā kā, nu, kas atbilst arī laulībām, un kas ir ārpus baznīcas, jau ja, kad jau notiek svinības. Bet tomēr lielākā mapa ir baznīcas. Jā, jā, jā, tur tā ir ļoti liela. Tur ir li daudz mapas. jā, tur ir daudz mapas. <laughs> nu, jā, kā. Tad varbūt tās <clears throat> pirms, nākam, pirms nākamās uh, dziesmas viens jautājums, kā jūs izvēlaties savu repertuāru? Un vēl viens jautājums, šī dziesma, kas skanēja iesākumā, protams, arī šo dziesmu zinu, bet tad varbūt uh, varat pateikt, kas ir autors šai dziesmai? Pāvils Bemberneks. Pāvils Bemberneks. Tātad, salīdzinot šī jauna dzinilo. Kristīna Locika tulko viņa dziesmas un ir arī šīs liturģiskās uh, Eh, darbnīcas, kuras katru gadu notiek Dominikāņu baznīcā. Mēs tur ļoti daudz ko skaistu arī iemācāmies, jo viņam tiešām ir ļoti, ļoti bagāts un dziļi izjusts tas teksts, un mūzika ir pielikt klāt arī brīnišķīgi. Viņam ir ļoti skaists, eh, skaisti darbi. Bet lai skan tā nākamā dziesma. Jā. Ja jau dziedāt, prieks, tad dziedāt. Prieks. Pat cik mēs pieminējām Kristīnu Lociku, tad arī mēs tagad viņas dziesmu dziedāsim. <laughs> <laughs> Kungs atver manas acīs, un esi žēlīgs man. Liec man ieraudzīt sevi savā niecībā. Liec man sevi pazaudēt tavā skaistumā. Kungs liec man ieraudzīt tevi. Kungs atver manas acis, un esi žēlīgs man. Liec man ieraudzīt tevi, tava krāšņumā. Liec man sevi pazaudēt, tavā skaistumā. Kungs liec man ieraudzīt tevi, Tu visu labais un Tu visu varenais, Tu visu žēlīgais, Tu visu visu maigākais tu, visu mīlošākais, tu piedodošākais. Kungs atver manas acis, un esi žēlīgs man. Radio klausītāji, tu klausies raidījumu un dziedāt prieks, un kopā ar tevi šajā dziedāt priekā ir eh, liepājas eņģeļi, bet eh, liepājas eņģeļiem ir arī vārdi, tā ir Iveta Jansone un eh, Daca Milzere, un ja tu vēlies, tu vari ieslēgt YouTube kanālu, mums Radio Marijas, un tad redzēs šos eņģeļus arī vaigā. Paldies par šo skaisto dziesmu, jo Es šo dziesmu arī ļoti sen zinu, bet arī salīdzinoši nesen uzzināju, ka nu, šo dziesmu komponējas ir Kristīna Locika. Arī cilvēks no Liepājas, jūs Liepājā tādi muzikāli. <laughs> nu, jā, nu vēl, <laughs> nevēl Liepāja ir jā, dziedātāja pilsēta. Bet tad uh, varbūt tieši konkrēti par svētajām misēm jūs abas uh, dziedat uh, Jāzepa katedrāls korī Liepājā, un kā jūs gatavojaties šīm svētajām misēm, kā jūs izvēlaties šīs dziesmas, un tad varbūt kas ir tas, kas jums pašām patīk, varbūt var viena, otra. Mēs dziedam arī Liepais korī, bet tur dziesmas saliek mums baiba, kas arī kori vada, un uh, un tur uh, rokas puls visam liturģiskajam gadam un, un dara to ļoti, ļoti labi. Mēs ar Daci dziedam misēs divatā, kas ir rīta mhm. miss. Un, Svētdienās. Svētdienās dziedam, bet ne tikai arī, arī ja darbdienās ir svētki iekrīt, un arī tagad bija svētki, šī nedēļā pat divi, dievmātas pirmdien un ceturtdien bija Kristus eh, priesters. Uh, augstais priesteris. Un, un tad, nu, mēs skatāmies arī, teiksim, kas tajā dienā ir, ja tie ir svētki, mēs arī paskatāmies, nu, ka, kas ir lasījumos un kas ir atbilstoši. Bet e, mēs arī mācāmies kaut ko, cik jau laiks atļauj, jo viss ir tāds. Nu, Darbos un, un, un pašiem savās kaut kādās privātās lietās, bet e, nu, mēs saliekam dziesmas. Mums ir ļoti, ļoti, teiksim tā, biezas mapes. Bet mums dažkārt arī ir viegli tas, ka mēs esam tikai divas, uh, Un, un nu eh, jā, pieņemsim, tajā mirklī mēs jūtam, ka ir vajadzīga cita dziesma. Ir bijuši šādi gadījumi, un mēs Mēs, mēs laikā jā, nomainām mēs dziesmu. Mēs jūtam, nu vajadzīga tā dziesma. Mm. Un viss mēs varam mainīt, un tas ir ļoti viegli, kad mēs, mēs mākam, zinām, un sarun, tikai piemiedzam acis, un viss ir kārtībā. <laughs> Bet runāju, ja varat vēl papildināt par kori, runājot, eh, jo tad, kad mēs esam, mums kā, mēs esam tāds tā kā ansamblīts, ja, mēs varam ļoti tā, tā, tā, tā, tā, tā draudzīgi tā visu, ja, bet eh, koris ir koris, un, un koris tas jau ir kaut kāda tāda, nu, tāda sakne, ja, tāds kaut kas tāds lielāks un tā, un, Un, e, man ļoti patīk tos arī repertuārs, kāds mums ir. Man ļoti patīk arī šie kā, mazliet, varbūt nepelnīgi piemirstie gregoriāniskie dziedājumi. Viņiem, man, man šķiet, ka viņiem vajadzētu vairāk parādīties, jo, jo viņiem ir, viņiem nā, viņi, tas ir katoļu baznīcas mantojums. Un, un, un, un, un tur, ir, tur ir viss pateikts. Protams, ir jā, <laughs> cilvēki grib saprast vārdus, bet, e, bet lai saprastu vārdus, var arī valodu <laughs> pamācīties. Tā es arī nesen sāku drusciņu pētīt to latīņu valodu, un tie tulkojumi bieži vien viņa nemaz tā nu, nav precīzi, un tā ir latīņu valodai, viņai ir patiešām liela bagātība un tāds dziļums. Tā ir viena lieta, bet vēl mums ir šīs brīnišķīgās lūkšanas grāmatiņas dziesmas arī. Un, kas ir un, tradicionālās. Kas ir tradicionālās, un, un man viņas ļoti patīk. Un man bija tāds lai, posms, ka es varēju braukt uz kādu citu draugu, un es tur izdzirdēju, ka tur, teiksim, šie cilvēki, kurus sauc par, par, par, par vecā gājuma cilvēkiem, ka viņi viņas dzied, un, un, un tam ir svars, tam arī ir svars. Un, Un tāpēc man patīk, ka koros šīs dziesmas dzied. Nu, man, un tāpēc man arī patīk šis kurs un tā kvalitāte. Un, un paldies, tev, Bāba, ja tu dzirdi, jo man, tas, ir, tas ir ļoti, ļoti labi, ka mēs eh, meklējam šīs eh, tradicionālās lietas, kas mums ir. Kas ir nākuši no, no, no, no, no tiem laikiem, senajiem un, un paudžu paudzēs, kā mantojums atstāts, tas būtu nepelnīt to aizmirst. Un, un kā, ne, nu, nenest tālāk. Mums tas ir jānodod. Mēs to nedrīkstam kā, nu, aizmirst vai kaut kā tā mūsu laikā to kaut kur nolikt, un pēc tam viņš aizmirsīsies. Ne? Nu, tā, tā ir mana pārliecība. Man tā šķiet, ka, ka vairāk ir eh, jāpievēršās tam visam kas ir bijis un, un jau tāds tā kā, kā vērtība jau apstiprināts. Jā. Protams, mēs visu, visu kaut kas jauns nāk klāt, un tā man, piemēram, Pauls Bemberneks ir atklājums arī un, un viņa dziesmas un tā, bet, nu, vienmēr ir laiku laikos ir kāds e, komponists vai, vai, vai, vai kāds dziesma autors, kurš, kurš atstāja ļoti skaistas lietas, un ir labi, ka viņas var tās savil, salikt kopā un ne, tā kā nepazaudēt ceļā, var nodot tālāk. Un tā. Tad aci nav ko, jā? Tad, uh, Tad, ko, nu, uh, ko vairs piebilst? Vairs piebilst. <laughs> nu, paldies, Ivet, par plaši izskaidrojošo atbildi. Tad, uh, nu, tad vēl kāds uh, jautājums. Kādi ir jūsu mīļākie liturģiskie svētki? Jums abām divām, kas ir, kuras dziesmas, kurš liturģies laiks tiešām uzrunā baznīcā tā vairāk? Sirdī vairāk liek priecāties. Abām divām jautājums. Dace vārds tev. Īstenībā grūti pateikt. Jo es tā padomāju, man gan Ziemassvētku, tas viss adventa laiks, man, ļo, man ļoti tūs ir adventa laiks arī. Ziemassvētki man ir tuvi, gaveņa laiks man ir tūs, lieldienas man ir tūs, nu, īstenībā ļoti smags jautājums. Es domāju, ka Ivet varētu tālāk. <laughs> tu tu pārējo. jā, jā, kā tev ir? Irtiņ. Nu, kādreiz jaunībā jau nemaz nedomāju, kur tur tev ir mīļākie. Gāju un darīju no to, kas ir jādara un tā. Bet bija šis grūtais posms mums nesen aiz muguras, un kas mums bija šis, ja to var teikt, tas Covid laiks. Ja, tad, un tajā laikā ļoti daudz kas kā, nu, izgaismojās arī pašam priekš sevis. Un tā, un tas bija laiks, kad arī kaut kādā brīdī bija šīs aiz, aizvērtās baznīcas durvis, bet mēs ar dacu dziedājām, ja, mēs dziedājām šos svētkus. Un es, un es tajā laikā eh, viņas izdzīvoju savā, eh, tieši tas laiks eh, parādīja to, ka, vi, ka vis, visliturģiskais gads, nu, viņš nu, tā kā nav sadalāms, ne? Man patīk gaidīt, tagad jau šī vecumā man patīk gaidīt, un mēs gaidām vienmēr, jo, mm -hmm. jo svētki baznīcā tā ir, tā ir tā kā sagaidīšana, tāda, ja, rimta, rimta sagaidīšana, kā Ziemassvētki, piedzimšana, tā, tā, tā šī augšām celšanās un pa vidu vēl gavēnis ar, ar visām pārdomām. Tā, tā kā, nu, es piekrītu, nevar tā kā atdalīt, un tāpat da, dievmātes svētki visi. Un, eh, nu, jā, mēs laikam atstā, es laikam to atstāšu kā, kā baznīcas liturģisko skaisto gadu, kā viengabalainu nedalīšu, mm. jo, jo tikpat grūti būtu pateikt arī, kur ir tava mīļākā dziesma. Nu, kur ir tas tā, dziesma? <laughs> tas, tā, tas tā nedarbojās, jo man patīk mūzika. Principā mm. mūzika ir tāpat kā māksla, tas ir tā, ir tā kā valoda, tu viņā runā. Un, e, un man nav tā mīļākā, man ir, man ir skaidrs, ko es neklausos, tas gan man ir skaidrs, bet, e, bet tas, ko es klausos, tas ir tāds arī pēc noskaņojuma un, un vispār, ziniet, man arvien vairāk patīk e, klausīties vienkārši mūziku, kur nav vārdu vienkārši mūziku. Vienkārši mūziku, instrumentālu mūziku un, un visādi citu veidu. Tā, jā, tā kā tā. Nākamā dziesmu lūkšana, bet uh, varbūt arī, ja var uh, autoru nosaukt. Šī būs, mums bija Ēla kādreiz Liepājā, ja? Pastāst kaut ko par Ēlu. Vēl daudz mm, dziesmas, jā, viņa ļoti, ļoti daudz viņa ir arī... Viņa rūktās asaras uzrakstījā, to mēs esam jā, iedziedājuši jā. diskā. Kas mums skan radio? Mm. Arī, Arī skan, jā. jā tie, šī dziesma būs gan viņas mūzika, gan viņas vārdi. Kā dažkārt saka, dziediet līdzi. <laughs> vārdi būs ļoti viegli. Eņģēlis, eņģēlis, eņģēlis lido, eņģēlis lido par mums. debesis lido par mums. Kurš pirmais to ieraudzīs? Kurš pirmais to saskatīs? Kurš pirmais tam uzsmaidīs? tam eņģelis vēsti pār. set sea. ieraudzīs, kurš pirmais to saskatīs, kurš pirmais tam uzsmaidīs, tam eņģelis vēsti pasacīs. lūdzas, eņģelis lūdzas par mums. Eņģelis, eņģelis, eņģelis lūdzas, eņģelis lūdzas par mums. Kurš pirmais to ieraudzīs? my Dievs to saskatīs. Kurš pirmais tam uzsmaidīs, tam eņģelis vēsti pasacīs. Dziesmu par eņģeļiem dziedāja liepājas eņģeļi. <laughs> Tāda, man liekas, tādā Ļoti laba izvēlēta dziesma, bet es noteikti arī lūkšu pēc kādu laiciņu jūs tādu top dziesmu nodziedāt uh, par mīlestību, kas mums diezgan bieži pieprasīta, jā, es redzu notis priekšā, bet uh, pirms tam arī vēl daži jautājumi. Dace, uh, tev, kas tev ir mūzika? Patiesībā mūzikas nozīmē baznīcā, uh, svētās mislaikā. laikā. Mm, es varu pateikt, ka eh, mūzika man īstenībā ir lūkšana. Es varbūt kādreiz arī to apzinājos, ka es, es nemācēju ar, varbūt ar vārdiem lūgties, es varēju tikai ar mūziku. Ar mūziku es lūdzos, mm, izlūdzu un pateicos. Būtībā mūzika, jā, tā ir man lūkšana. Jo, jo, un es arī saprotu, ka Iveta teica arī, ka patīk klausīties tāda klasiskā mūzika. Man, es arī esmu sapratusi, ka man, ka man ir grūti klausīties citu veidu mūziku. Es, es tiešām izslēdzu, vai man, nu, es nevaru vairāk citādāk klausīties. Man, man, ne, nu, protams, ir arī labi, kas ir eh, tāda, tāda mūzika, bet jā. Nu, baznīcā lūk, eh, dziedāšana, mūzika, tā ir man lūkšana. Mm -hmm. Iveta, tad tā kā tu jau nedaudz uz šo jautājumu atbildēji, tad man tev ir cits jautājums. Dats minēja, ka tu komponēji. Mhm. Nu, laikam, saki, laikam viena atklāja... <laughs> bija kaut kas tāds izskanēja. jā, jā, es laikam... <laughs> atklāja lūdzu šo savu talantu, un vai tu vari varbūt tā... Es saprotu, ka tā, parasti, kuri to dara, to tā pieņem kā tādu vienkāršu faktu, bet varbūt kā tā dziesma atnāk pie tevis. Uh, Nu, es jau <laughs> kādu laiku neko vairs nekomponēju, jo kādreiz es kaut ko tur rakstīju, un, un, un ar kaut kādu mūziciņu man tur palīdzēja draugi pierakstīt, jo ar kādus psalmus man ir šis tas, bet eh, tas ir tāds, tur man tur mājās lādīties stāv. Dažas dziesmas ir ar, ar maniem vārdiem, kaut kādiem pa pusēji baznīcā, bet eh, neviens vienmaz nezina. Savu pūru, <laughs> pūra Neviens nemaz nezina. Nu, tur nav tā kā pūrlāda, nu tur tā, mums ir tik skaistas dziesmas, ko es tur vēl pieplusošos pie visu. Ka nepārsit ar savām skaistām dziesmām, citas pušas. Nē, nē, man kādreiz bija tāda, tāda es, es zejoļus rakstīju arī daudz, un, un, un, un kaut kur viņi arī ir, kādās kladēs, un, un kaut kādas tādas pārdomas rakstīju, kā, kā teikas, kā stāstus, un, bet eh, Nav tā, ka kalpojums ir atņēmis laiku, bet ir kaut kāds cits posms. Vienkārši arī pasaulē ir nu, tāds kaut kāds, viss ir kaut kā drusciņi savādāk, un eh, es esmu palikusi tāda realistiskāka. Un, un, eh, un man mūze tā kā nu, nav atnākusi tagad kādu laiku. <laughs> Nu, kas viņa lido? Viņa lido. <laughs> Jā, jo man, es, es kaut kā vairāk baudu to, ko, ko tādi profesionāli cilvēki jau ir izdarījuši un tā. Un, Un varbūt es kādreiz kaut ko arī izdarīšu, vēl, bet uh, tas, kā iekšā ir, un, un kaut kas jau tur ir. Jo, jo, man, jo man patīk ļoti, man patīk dzirdēt, un klausīties, un pārdomāt, un, un, un pafilozofēt. Man tas viss patīk par kādiem darbiem un tā, bet eh, es pati tā, es padziedu lūkšanā. Vēl es gribēju piebilst, Dacija teica, ka, eh, ka tā dziedāšana ir kā lūkšana, tā arī tas ir, jo tas nav tā, ka mēs tagad esam tur ērti iekārtojušās, paņēmuši sev tagad to laiku tur deviņos, uz daudziem gadiem uz priekšu tur tā kā rezervējušas un, un tā kā neviens tur vairs netiek, un, jo tas, tas tā nav. Tā ir mūsu lūkšana un, un, un mēs to tā kalpojam, bet mēs esam elastīgs, jo, uh, nu, ja, ja būtu cilvēki, kas vēl tur gribētu kaut ko tādu, tas noteikti viss ir, ir, ir teiksim, sarunājums un izdarāms. Mums patīk tas, ko mēs darām. Bet tas nenozīmē, ka mēs esam e, ieņēmuši tā kā kādreiz, es nezinu, bail pat teikt, bet kādreiz kā baznīcā varēja vietas nopirkt un kaut ko tādu es esmu dzirdējis. Senos, senos tālos laikos, tad, tad mums, mums gadījumā noteikti tā nav. Uh, Un, un, un, tā, un tad, kad mēs ejam, tā ir kalpošana. Un dažreiz varbūt pat liels upuris, jo negribā, negribās tur rīt celties vai vēl kaut kas tāds. Tad es vēl pielieku klāt to, ka ir jāiet, jo tu to esi uzņēmies. Un, tā, un tad, kad aiziet, tad jau tu esi priecīgs, ka tu, ka tu vari to darīt Dievu godam. Un, jā, īstenībā, lai viss ir lielākam Dievu godam, arī to, ko mēs te runājam. Jo, jo ir mazliet uztraukums te būt, un varbūt kaut ko gribas vēl pateikt vairāk. Skan labi, vai, skan labi. Vai, <laughs> skan labi. <laughs> Vai tā. Audio teiks. Bet, uh, mēs pirms, uh, pirms raidījuma tu man uh, stāstīji kādu ļoti būtisku lietu, ko tu esi sapratusi, un nē, nē, nē, viss kārtībā <laughs> par ar šīm te piedziedāšanām, nu par balsīm, ja, kad uh, kādreiz, kad dzied, nu, pamatbalsi, jā, un tad uh, nu, runājām par to, par tādu improvizāciju, ka tu pieimpro, pieimprovizē kādu otro vai trešo balsi vēl klāt, un beigās tu nesaproti, komponists nesaprot, uh, š, nu jā. jā, kam tāda, vai tā ir viņa dziesma, jā, jau pa, nu, pavisam cits skanējums. Un tu teici, ka tas ļoti būtiski, uh, attīrīt no tā. Jo, jo, jo es pat esmu starp tiem, kas to piesārņoja, tāpēc es arī to tā saprotu, jo kādreiz, kad es sāku baznīcā dziedāt un, un teiksim, šī dziedāšana no galvas vai, vai vienreiz noklausīties un jau mācēt, un man vienmēr skanēja kaut kas paralēli. Un tad es, tad es, tagad es esmu rimusies <laughs> drusku, bet kādreiz ļoti tu, vis, tu visu laiku piedomā kaut ko klāt un kaut ko nomaini, un tu vēl vairāk eh, tā kā, uzliec tādus ornamentus tai dziesmai, un tu viņu izskaistini, un, un tad ir tā, ka komponists jau kaut kādā brīdī vairs nesaprot, vai tā ir viņa dziesma. Es tikai gribēju pateikt to, ka tas ir forši, ka mums visiem ir talanti, un ka mēs varam improvizēt, un, uh, un tā, bet eh, tā kā es tas mejos, mākslinieks var dzīves, <laughs> ne, nevajag viņu darbu pārtaisīt. Tas ir tas pats, kas tāda tā kā glēzina, ja mēs šneiem klāt un tā kā no nu, nepiezīmēm kaut ko, jo man šķiet, ka tur tā vajag un tā. Es būtu, prie, nu tā, tas ir tikai tāds eh, manas pārdomas, ka būtu ļoti, tas ir tikai mans pārdomas, un tur nav akmens nevienā lauciņā. Es vienkārši tikai to tā pārdomāju, ka ka bieži vien ir tā, ka es esmu dziedājusi daudzās apvienībās, gan koros, gan eh, varbūt arī tā, kā mēs ar dacītā vēl ar kādu un tā, un, un brīžiem sāk spēlēt, un tu nesaproti, kas tā pa dziesmu, un iedziedāts ir citādāk, un pierakstīts ir citādāk, bet tas tā aiziet, diemžēl tas tā tautās aiziet, jā, bet ja ir iespēja, es tikai par to, ja ir iespēja e, atgūt to, autentisko, autentisko kamēr autors dzīves, tad varbūt tas arī nebūtu slikti. Nu tā, nu, vai ne? Jo es zinu, ir vēl cilvēki Liepājā, kas ir paši ļoti radoši un paši ir komponisti, un viņi arī par to nu, cīnās, un, un, un ne jau cīnās ar, ar, ar dūrēm vai elkoņiem, bet eh, varbūt ar tādu uzrunāšanu un uzrunāšanu ka, ka mēs noteikti varam dabūt tās autentiskās notis un, un tad dziedāt to dziesmu tā, kā viņi ir sarakstīti. Bet man ir aizdoms, ka tas jau ir tik ļoti aizgājis, ka daudz kas vairs ir no. Bet tas, tas nav nekas tāds, eh, kas būtu. Kaut kas ļoti, ļoti ļauns vai slikts. Es, man tikai bija tādas pārdomas, braucot, ka es to atcerējos, ka es runāju ar cilvēkiem un tā. Nu, tā. Un arī par tām, eh, par, bieži vien runā par to, ka jādzied ir visai draudzēji, un, un, un, un kad korim ir jādzied līdzi, un tā tas, dziedāt līdzi tas ir brīnišķīgi, bet, eh, un arī vajag dziedāt līdzi, bet, ziniet, kā mums būtu labi, ka mēs, eh, nu tā godīgi zinām, kas ir mūsu talants, <laughs> un tad mēs to talantu spodrinām, un tieši tādā lietā tad mēs arī dodam Dievam to labāko, un tā, jo, uh, Jo dažreiz, e, nu, es, e, nu, tā, nu jā, jo dažreiz ir tā grūti <laughs> kaut kā. Jo dziedāt grib visu, un tas ir skaisti, bet, e, bet varbūt ir dažreiz tā, ka, nu tā, nu, es do, man negribās tā, nu, es domāju, ka visi saprot. <laughs> man ir uh, jautājums par vienu dziesmu, izmantojot to, ka jūs esat šeit. Kas ir dziesmas, mums viņa ļoti bieži skan radio eterā uz eņ, eņģeļa spāna? Kas ir autors? Vai jūs? Lāsma Latsona. Lāsma Latsona, jā, Lāsmiņa. Lāsma. Latsona. Lāsma Latsona. Jā. Arī, arī, arī mūsu, mūsu draudzes cilvēks. Mm. Eh, dzīvi viņa aizved drusiņu uz ārzemēm, bet viņa bija viena no pirmajām mērģelniecēm arī un arī dziedāja. Un, un arī viņa ir vairāk dziesmas sakomponējusi, kuras arī tiek dziedātas. Un arī dziedošs un muzikāls cilvēks, arī mūziķi, jā. Mm -hmm. mm. Nu tad tagad uh, nākamā dziesma, himna mīlestībai. Kas ir autors un kādēļ kādēļ jūs esat, es pat eh, gribētu teikt, nu jā. Nu, tā ir jūsu topa dziesma mums šeit, radio ēterā. Nu, jā, tā ir arī Elas dziesma. Un, un mums viņa ļoti, ļoti mīļa un tuva. Un tie ir svētki vienmēr, tad, kad mēs viņu dziedam, jo, jo viņa ir ļoti dziļa. Un tad tu, eh, brīžiem ir tāda sajūta, ka tu, man izsaka, kails esi, viņa ir nu, tik spēcīga. Jā. Aizskan, jā. ja es runātu ar cilvēku neģēļu mēlēm, bet man nebūtu, nebūtu mīlestībās, tad es būtu kā dārdošs varš vai skanošs vārgulīs, tad es būtu vienrūsējošs rūsējošs bleķis ja man būtu pravieša dāvanas un visas zinātnēs, un ja man būtu ticība, ka es kalnus gāstu, bet man nebūtu, nebūtu mīlestības, tad diemžēl es nesmu nekas. Un ja es izdalītu visu savu mantu, trūcīgo uzturām, un ja es nodotu savu ķermeni, lai sadedzinām, bet man nebūtu, nebūtu mīlestības, tad tas man nekā nelīdzētu. ja es runātu ar cilvēku neģēļu mēlēm, bet man nebūtu, nebūtu mīlestībās, tad es būtu kā dārdošs varš vai skanošs vārgulīs, tad es būtu vien rūsējošs rūsējošs bleķīs mīlestība ir pacietīga laipna, tā nav skaudīga. Tā nerīkojas nekautrīgi un nav uzpūtīga. Tā nav godkārīga, nedzenās pēc savā. Tā nedusmojas un nedomā ļaut mīlestība nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu tic, cerē un pacieš. Mīlestība nekad nemitējās. ja es runātu ar eņģeļu un cilvēku mēlēm, bet man nebūtu, nebūtu mīlestībās, tad es būtu kā dārdošs varš vai skanošs vārgulis, tad es būtu vien rūsējošs, rūsējošs bleķis bet tagad paliek ticība, cerība un mīlestība. Tagad paliek ticība, cerība un mīlestība. Bet lielākā no tām ir mīlestība. Bet lielākā no tām ir mīlestība. Bet tagad paliek ticība, cerība un mīlestība. Tagad paliek ticība, cerība un mīlestība. Bet lielākā no tām ir mīlestība bet lielākā no tām ir mīlestība. Klausījos jūsu dziedāšanā un aizdomājos par to, ka šī dziesma gandrīz ir kā tāds uh, evaņģēlijas sirds nu, šī ir Pāvila pirmā vēstura ko, korintiešiem 13. nodaļā, jā, bet tāds, tāds uh, jaunās darības sirds. Mm. Jā. jā. Dace, uh, tu teici, ka tu ar mūziku, uh, tu esi skolotāji. Pavisam tāds īs jautājums. Vai tev sanāk arī muzicēt kopā ar saviem audzēkņiem? Un ko tu mācīji, kādu priekšmetu skolā? Es saprotu, tā ir nu, skola. Nu, matemātika tā noteikti nav. Uh, Ķīmija arī ne. <laughs> Mūzika? nu, es esmu ģitāras skolotāja bērnu muzikas skolā karostā. Jā, un sanāk? Uh, sanāk kopā muzicēt? Vai vairāk, nu, vairāk tikai vērtēt? Vairāk es mācu, bet... Uh, dažkārt arī sanāk, man ir tādi, nu, var teikt, labi audzēņi, tāds, tāds Kirils, tāds neredzīgais, mhm. neredzīgs mm -hmm. zēns. Uh, kurš, ar kuru mums ir eh, ar sanācis kopā spēlēt, un, un viņš arī ir tagad pa kristieti, nu, viņš ir tāds labs kristietis kļūst, tāds katolīts, un, un, un es par to priecājos. Man ļoti arī prieks ir, kad, kad viņi nav vienkārši kā skolnieki man, bet viņi ir, nu, kaut kas vairāk jau, kad mēs paliekam tādiem, tādi draugi, un, un, un, un nu jā, tas tā īsumā. Man liekas, ka mūzika ir tāds ļoti labs instruments, ar ko var evanģelizēt un ka mūzika aizveda cilvēku pie Dieva. Jā. Tas tāds, atkal mans tāds, nu, novērojums un secinājums ir. Ko jūs ieteiktu tiem radioklausītājiem, kas mūs tagad klausās, kā sākt, ar ko sākt, ja vēlas baznīcā muzicēt, ja nav, kas dzieda misēs, ar ko sākt. Jūsu tāds tavs padoms, Ivet, un Dace tavs padoms. Nu, vispirms jau droši vien jāsāk ar, ar sarunu ar, ar, ar attiecīgo priesteri, kurš tur kalpo, jo, jo tad priesteris droši vien ir iedrošinātu un novērtētu to situāciju. Un es domāju, tās ir lietas, tas ir arī tā kā tie pirms jau kaut kāda talanta, kā cilvēki dzied. Un otrām kārtām tas ir arī tā kā aicinājums, jo tas, tas, tā, tas tā izstāstā, tā saucās padziedāt, tas tā nav. Tas ir kalpojums, tas ir kalpojums, tā ir atbildība. Un es arī tā saprotu, ka nu, ir tāds, tāds muļķīgs teiciens, es neesmu pieclatnieks, man visiem nav jāpatīk, tāpēc es arī saprotu to, ka ir dažreiz varbūt eh, ne visiem viss patīk, un, un, un tas arī ir normāli, un tā nav jābūt. Bet, ja mēs ar dacīti skatītos tikai, nu, lai mēs patīkam, un tā, nu, uz to tā nevar skatīties, vienkārši tu ej un kalpo un, un ceri, kā cilvēki, nu, tā priecājās par to, ka, ka tur notiek šis kalpojums un tā. Uh, Bet ir arī iespējas runāties, vai ne? Un es tomēr ieteiktu, nu, ja, ir, ja grib uzsākt kaut ko, nu, jāsāk ar priesteri tās vietas, vai ne? Jo viņš jau tad arī parādīs un iedrošinās un, un paskaidros. Un, pat ja nav instrumentu. Jā, es domāju, nu, ka... ne, pat ja nav instrumentu, Balsi. mēs šakapēlā arī, un akapēlā šie gregoriāniskie dziedājumi, un tā viņi ļoti, ļoti skaisti tur ir, tur ir bijis tā, ka mums ir izde, <laughs> kādreiz izdevies arī kaut ko nu, baznīciņā nodziedāt. Tad ir cilvēki, kas pienāk un viņi saka, pilnīgi nevis tā kā bail elpot, bet bail aizbaidīt to, to un pat nesajūtu. Bet to, jo tāpēc, ka sajūtas tā ir bišķiņ cita lieta, to, to dziļumu, to lūkšanas tādu re, realitāti tanī brīdī. Un atkal gregoriāniskie dziedājumi, jā, un, un es esmu daudz kur arī pabijusi, kur, kur viņi ir, un no nu, ārpus Latvijas un tā, un tiešām tas, nu, tu pamirsti. Uh, tu pamirsti, tevī nav nekāda arī tā kā cīņa, un, un, un, un tas ir kaut kas tāds. E, es pie pareizticīgiem esmu kādreiz baznīcā iegojusi, un, un viņiem arī ir šie tādi, nu, šie tādi arī tie dziedājumi. Nu, viņi man uzrunā, tāpēc es atvainojos, es te par viņiem te tā, katrs mēs te pa to savu sirdi, un tā. Arī pat jau nav instrumenti, protams, ja cilvēkiem ir balss, jo balss arī ir instruments. Es tā, Skaistāk. es tā uzskatu. <laughs> es, domāju, <laughs> es piekrītu jums. <laughs> Jā, tā kā, nu, jā. Un, eh, un, un jā, ja ir tās talants dots, mums jau tad ir, ir, ir labi, ja viņi var likt lietā. Un, eh, un es esmu pateicīga nu, Liepājas tiem visiem, teiksim, mūziķiem, ar kuriem mēs kopā dziedam un, un, un kalpojam. Un tā, jo mums, man patīk ļoti šobrīd, nu, mums ir ļoti, teiksim, ar tāds prieks ir iet un, un darīt. Un, Jo, Bet jūs arī strādājat pie tā, piestrādājat, nu, jā, mēģinājām, nu, skaisti. Nē, jā. Nē, nu protams, tās dziesmas jau kaut kad bija jāiemācās. Bet mēs tagad arī esam jau izlēmuši, ka mēs kaut ko gribēsim vēl un, un, un pamācīties arī kaut kādas tādas varbūt lietas. Un patīk koriet, jo tur ir tādas grūtākas lietas, jo tās ir četras balss, tas uzreiz ir ļoti, ļoti skaisti un, un koši un grēzni un krāsaini. Un, ja tie, un tas ir ļoti, ļoti skaisti, vai mums ir tādi puiši, uh, mm, man patīk ļoti. Jā. Tev dats varbūt. Es piekrītu visam, jā, ko Iva ļoti labi pateicu. Prieks. Jā, tad uh, varbūt uh, mums tiešām vēl palikušas četras minūtes, un tad jūsu vēlējums rādījām arī klausītājiem. Es jau te galvā sāku kalkulēt savu plānu <laughs> attiecībā uz jums, bet, uh, bet uh, vēlējums rādījām arī Latviju klausītājiem, un, uh, un kas būs nu, šī raidījuma noslēdzošā dziesma? Tas arī būs Pāvils Bembeneks, arī no viņa, no viņa dairādas, tur arī būs tāda, tāda slavējoša dziesma viena. Be, vēlējums. Be, bet vēlējums man, nu, es domāju, no visu tā, ko mēs arī runājām, un skatoties uz visu pasaules fonu, un, un, un, un vairāk, mums ir vairāk tā kā jāpaļaujas uz Dievu, lai mēs mazāk gribētu tā kā sevi. Es vispirms to saku sev jā, rūpēties par savām ticības saknēm un arī par, par, par savas mīļās baznīcas saknēm un, un paļauties uz Dievu, jo bez mums notiks lietas, notiks vienkārši, mē, lai mēs vairāk, nu tā kā nesam sauli, ne, nu tā, ar savu klātbūtni nekā lietu, nu, es zinu, par ko es runāju, tā kā, un lai cilvēkiem izdodās būt tā kā priecīgākiem cerībā un pacietīgiem bēdās, jo tas šim, šim laikam tas ļoti atbilstoši nezaudē to cerību un tā. Tev dāds. Nu, es domāju, lai visi Dievu godam, tiešām, lai tie tādi kā banāli vārdi, bet tiešām, lai Nā, gan mūsu dziedāšana, Nā, gan, gan katra dziedāšana, gan katrs mhm. darbs, ko mēs darām, lai tas tiešām aiziet Dievu godam. Dievu godam Un tad jau būs viss labi. lai tevi, ko slavē visi tavi darbi un tavi svētie, lai tevi cildinā, lai stāsta par tavas valstības slavu un tavu varenību, lai sūdinā. Lai tavi darbi un tavi svētie lai tevi cildina, lai stāsta par tavas valstības slavu un tavu varētu. Paldies, Radio Marija Latvija klausītāji, ka bija kopā ar mums šajā pēcpusdienā un skanēja raidījums dziedāt prieks un kopā ar tevi šeit studijā bija divi, divas viešņas noliepājas, Daca Milzere un Iveta Jansone un raidījumu nedaudz piepalīdzēja virzīt uz priekšu es Aija Avotiņa Un paldies, paldies jums, un kas esat kopā ar mums, un kad atbalstat mūsu radiostaciju ar savu ziedojumu, jo, ja tā nebūtu, tad arī šis raidījums neskanētu. Un sveitīgu jums atlikušo vakara daļu kopā ar mūsu radiostaciju. Zion! Izskanēja raidījums Dziedāt prieks!